Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Իվանյանում նոր մանկապարտեզ է կառուցվում։ Երևանի ժամանած սրտաբանները բուժօգնություն են ցույց տալիս արցախցիներին։ Ֆրանսիական կաննում անցկացվող հեղինակավոր երաժշտական փառատոնի գլխավոր հյուրը Հայաստանն է։ Թուրքիայի ղեկավարության հակահայկական հայտարարությունները վկայում են, որ այդ երկիրը հեռու է ժողովրդավարությունից։ Շահումյանի շրջանում 3 տեղի է ունեցել համահայկական 6-րդ խաղերի ջահի հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Այսօր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի զինված ուժերում անցկացվող շտաբային զորավարժությունների շրջանակում հունիսի 5-ին տեղի ունեցել շտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքին հետևում էին Արցախի նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը եւ այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Շտաբային մարզումների ընթացքում տարբեր օղակների հրամանատարները մարտավարական անընդհատ փոփոխվող իրավիճակների վերաբերյալ զեկուցել են իրենց ընդունած որոշման մասին։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում անցկացված խորհրդակցությունում քննարկվել են հացահատիկայիների բերքի իրացման խնդիրները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեք աշխատանքային այցով գյուղնախարարի ուղեկցությամբ եղել է Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում։ Իշխանաձոր համայնքում հրավիրված արտագնա խորհրդակցության թեման, որին ներկային հարավային թևի համայնքների ղեկավարներ, երկրագործությամբ զբաղվող մենատնտեսներ քննարկվեցին Գարուբերք հավաքի աշխատանքների կազմակերպման, բերքի մթերքման հարցեր։ Քաշաթաղի շրջանում ցանկատարածությունները կազմում են 14000 հեկտար, որից ծորենը 4550 հեկտար, գարին 7200 հեկտար եւ հաճ տաճարը 1900 հեկտար։ Շրջանում հունձն արդեն սկսված է, հնձվել է 60 հեկտար գարի, հեկտարից միջին վերքատվությունը 31 ցենտներ է։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկային, ապա Սիսյանի շրջանի հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն անհրաժեշտության դեպքում օժանդակ տեխնիկա ներկրելու համար, տեղեկացրել է շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանը։ Շրջանի հարավային թևում գրանցված է 85 միավոր անիվավոր, 25 միավոր թուրթրավոր տրակտորներ եւ 18 միավոր հացատայկահավաք կոմբայներ ունենք պայմանավորվածություն Սյունիքի մարզի կոմբայնավարների եւ բեռնատար ավտոմեքենաների վարորդների հետ մեր քաղաքի մասնակցելու համար։ Աշտանցանի աշխատանքները կատարելու համար ԼՂ գգայից Խաշտաղի շրջանին 81 հողօգտագործողներ ստացել են 121 միլիոն 200 հազար դրամ փոխառություն, որի մարման ժամկետը մինչև սեպտեմբերի 1-ն է։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել են, գարու առատ բերք է սպասվում Արցախում, որի մթերումը խնդիրներ է առաջացնելու հողօգտագործողի համար, հատկապես որ գարու պահանջը Հայաստանում եւ Արցախում չնչին է։ Հենց այս արծի քննարկումն էլ վարչապետի այցի հիմնական նպատակն էր։ Վարչապետը նաեւ ընդգծեց գնային ճիշտ քաղաքականության կարեւորությունը, քանի որ մթերում իրականացնող խոշոր ընկերությունները տեղի կազմակերպություններ չեն, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց գնային քաղաքականության վրա գործադիրը չի կարող ազդեցություն ունենալ Ներքավակի ժամանակ խոշոր մթերողները մեր կողմից չեն լինում։ Միշտ փորձում են գները իջացնել եւ ամեն տարի Բերքավակի սկզբին հայտարարումը վեր Ռուսաստանը Բերքը լավ ասպասում, գները պետքա իջնի եւ հիմք ընդունելով դա սկսում են ավելի էժան գին առաջարկել։ Իսկ քանի որ Բերքի հարատությունը ենթադրում է գնի նվազում, որևէ մեծ վնաս կհասցնի հողօգտագործողին, գործադիրի միջամտությունը պահանջված է դառնում, հատկապես որ կառավարության համար էլ հողօգտագործողի վճարունակությունը ոչ պակաս կարևոր հանգամանք է, եթե նկատ նկատի ունենանք վերջիններիս վարկային պարտավորությունները գյուղի եւ գյուղատնտեսյան աջակցության հիմնադրամի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով գործադիրը խնդրի օպտիմալ լուծման տարբերակ է մշակել։ Բոլոր պարտավորությունների դիմաց գյուղ հիմնադրամը մտերում է կատարելով։ Վարկի, չգիտեմ, հարկի, ջրի վարձի, ինչ վճարումներ կա պետության հետ, հələ կարող է մտածենք էլեկտրակայանի կատակ չեմ անում ժողովուրդ։ Հաջորդ տարվա պարարտանյութի համար հաջորդ տարվա ծորենի արտակարգ սերմեր ունենք, սերմ ձերկ բերելու համար, թունակ հիմիկատներ ձերկ բեր, ասինքն մենք գարու մթերման դիմաց կտրոն ենք տալու, որը մեր բոլոր պետական եւ հիմնադրամի կողմից իրականացող ծառայություններում, մատակարարումներում որպես փողեր ֆիքսվելու։ Այսինքն դուք հանձնելու եք գարի պետությանը հիմնադրամին, տեղ ունենալու եք փաստաթուղթ, որով կարողանալու եք ձեռք բերել պարարտանյութ, ծորենի սեր, ծորեն, պայմանավորվենք ալյուր, MTK-ի ծառայություն, դիզվառելիք, որ เป զի կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գանք։ Եթե մենք թողնենք մթերողներին, իջեցնելու են գինը խայտարակ ցածր 60-70 դրամ։ Դրա համար մենք այս քայլը իրականացնում ենք։ Վարչապետը խոսեց նաև գարու մթերման գների, ինչպես նաև ցորենի բերքի ծավալների մասին։ Գինը լինելու է Երևանի ալարաղացի պահեստում 115 դրամ։ Ինչ վերաբերում է ցորենին, Սորենի համար մենք ավելի հեշտ է մեր միջամտությունը, քանի որ ընդհանուր Արցախում սպասվող ծորենի բերքը համարյա հավասար է Ղարաբաղում սպառվող ծորենի եւ այլուրի ծավալներին։ Այսինքն դրա համար գինը մենք միջամտելու ենք եւ հաստ կոմբայնի տակից 130 դրամից ցածր չի լինի։ Խորհրդակցությանը քննարկվեց նաև գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 3 տեղերում Ստեփանակերտի, Ասկերանի եւ Շուշիի պահեստներում գարու մթերում կազմակերպելու հարցը։ Պահեստներում մթերման գները դեռևս հստակեցված չեն։ Դրանց որոշման հարցում նկատի կառնվել տեղափոխման ծախսերը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 31-ից հունիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 2200 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանն առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնյան հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպման կազմակերպման մասին կարելի է մտածել Բաքվում առաջիկա առաջին եվրոպական խաղերի ավարտից հետո։ Նա հայտնել է նաև, որ Բաքվի եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը ներկա կլինեն նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ընդ որում Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիուն կլինի Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը եվրոպական խաղերի բացման ժամանակ։ Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում նոր մանկապարտեզ է կառուցվում։ Այն իրականացվում է Հայաստան համայնական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Ներկայում կատարվում է մանկապարտեզի շենքի ներքին հարդարման աշխատանքները։ Նախադպրոցական հաստատությունը համապատասխանում է ժամանակակից չափանիշներին, ունի կոմունալ բոլոր հարմարությունները։ Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության կլինիկայի վարիչ բժշկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Համլետ Հայրապետյանը, ինվազիվ սրտաբան Արսեն Ծատուրյանը եւ սրտաբան Արսեն Գյուլիքեվաևն Արցախի առողջապահության նախարարության հատուկ հրավերով շամանել են Արցախ։ Համլետ Հայրապետյանն ասել է, որ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում իրականացրել են հիվանդների ընդունելություն, հետազոտություն եւ խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ վիրահատություն։ Հիմնականում գալիս են այն հիվանդները, ովքեր ունեն ախտորոշման խնդիրներ։ Հիվանդների գերակշռող մասը մեծահասակներն են, նշել է Համլետ Հայրապետյանը եւ հավելել, որ հիվանդանոցը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Նշենք, որ 3 բժիշկները հետազոտել են ավելի քան 95 հիվանդի, որոնցից 4-ը ենթարկվել են վիրահատության։ Ստեփանակերտի շտապօգնության կայանը հագեցած է բժշկական պարագաներով, սարքավորումներով, շտապօգնության 3 սանիտարական նոր մեքենաներով։ Այս մասին նշել է կայանի տնօրեն Իրինա Մարտիրոսյանը։ Ստեփանակերտի շտապօգնության կայանը սպասարկում է նաև հարևան 19 գյուղերի բնակչությանը։ Իրինա Մարտիրոսյանի խոսքով մայրաքաղաքի շտապօգնության կայանում վերջին տարիներին գրանցվող կանչերի թիվն աճել է։ Կանչերի պատճառները տարբեր են։ Հիմնականում դիմել են սրտի եւ նյարդային խնդիրներ ունեցող հիվանդներ, իսկ մյուս կանչերը եղել են բժշկական պրոֆիլակտիկ բուժման նպատակներով, նշել է Իրինա Մարտիրոսյանը եւ հավելել, որ մեծամասամբ կանչեր ստանում են 45-ից 65 տարեկան բնակիչների կողմից։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հանդիպել է Նիցայի քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզիի հետ։ Քաղաքապետը ողջունելով նախագահին նշել է, թե մեծ պատիվ է, որ Հայաստանն աշխարհի ամենահայտնի փառատոններից մեկի՝ Միդեմ միջազգային աշխարհահռչակ երաժշտական փառատոնի պատվավոր հյուրն է։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար եւ ընդգծել, որ Նիցան Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի հետ քույր քաղաք է, իսկ բարեկամ Ֆրանսիան Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար յուրահատուկ երկիր։ Նիցայի քաղաքապետը նշել է, թե հայ ժողովրդի ապրած ողբերգության ճանաչումը իր համոզմամբ բոլորի պարտքն է։ Նա գոհնակությամբ է խոսել Երևանի եւ Նիցայի միջև ձևավորված հարաբերությունների ու համագործակցության մասին, ընդգծել, որ Հայաստանի նախագահն իրենց համար մշտապես ցանկալի հյուր է։ Քրիստիան Էստրոզին նաև տեղեկացրել է, որ ծրագրում է մինչև տարեվերջ այցելել Երևան եւ ավելի ամրապնդել Երևանի ու Նիցայի միջև բարեկամական կապերը, քննարկել համագործակցության նոր հնարավորությունները։ Կաննի Կարտոն հյուրանոցում երեք տեղի ունեցավ մի դեմ փառատոնի բացման երեկոն, որի հիմնական հյուրընկալողը Հայաստանն էր։ Ծովափում անցկացված այս միջոցառմամբ մեկնարկեցին երաժշտական հեղինակավոր փառատոնի հիմնական միջոցառումները, որոնցով կան քաղաքը կապրի եւս 3 օր։ Հայոց ցեղասպանության հետ չեն խաղում այս մասին հայտարարել է բելգիական մարդասիրական դեմոկրատական կենտրոն կուսակցության նախագահ Բենուա Լյուդրժենը։ Ի պատասխան թուրքական ցակման բրյուսելյան պատգամավոր Մահինուր Օզդեմիրի հայոց ցեղասպանության շղթման համար կուսակցությունից հեռացնելու առիթով պահանջներին։ Հայոց ցեղասպանության մասին Բելգիայի խորհրդարանում Նուրբանաձևի ընդունման պարագայում Թուրքիան սпарնացել է պատժամիջոցներ կիրառել այդ երկրի դեմ։ Այս մասին թուրքական հերոստալիկներից մեկին տված հartzazrույցում ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա տեղեկացրել է, որ վերջերս Փարիզում հանդիպել է Բելգիայի իր գործընկերոջ Դիդիեր Ռեյնդերսի հետ, ում ներկայացրել է նմանօրինակ բանաձևերի ընդունման ժամանակ թուրքական կողմից իր երկրի դեսպանին հետ կանչելու ավանդույթը։ Մենք աշխատում ենք պատժամիջոցների մշակման շուրջ, այս մասին ես Ռենդերսին շատ բացահայտ ասել եմ, հայտնել է Չավուշօգլուն։ Շահումյանի շրջանի զորամասերից մեկի տարածքում գտնվող զոհված ազատամարտիկների հիշատակի ուշահամալիրում 3 տեղի ունեցել համահայկական 6-րդ խաղերի ջահի հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Համահայկական 6-րդ խաղերի ջահը վարվել է մայիսի 8-ին Շուշիում։ Ջահակիրը Սամբոյի աշխարհի չեմպիոն Մավրիկ Նասիբյանն էր, ով ջահը փոխանցեց համահայկական 6-րդ խաղերի մասնակից ապագա զինվոր եւ մարզիկ Լևոն Պողոսյանին։ Շամյանի շրջանի ջահն ուղևորվեց Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիս քաղաք, այնուհետ կշրջի ՀՀ քաղաքներով։ Միջոցառմանը ներկա կորպուսի հրամանատար գեներալ Պողոս Պողոսյանը ողջունեց եւ շնորհավորեց համահայկական 6-րդ խաղերի ջահի հանձման արարողության մասնակիցներին։ Այս խաղերի կարգախոսն է սպորտով միասնությամբ։ Խաղերի գաղափարն է մեկ ազգ, մեկ հայրենիք եւ չափազանց կարեւոր ու խորհրդանշական է, որ ջահի հանձման արարողությունը տեղի ունենում հենց Շահումյանի շրջանի զորամասերից մեկում տեղակայված զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշահամալիրում, ընդգծեց նա իր խոսքում։ Գեներալն ընդգծեց նաև, որ ավակ ընկերների ազատագրած հողն այսօր հուսալիորեն պաշտպանում են սահմանում կանգնած զինվորները։ Ես հաջող ընթացք եմ ցանկանում խաղերին, վստահաբար կարող եմ ասել, այս խաղերում պարտվողներ չեն լինելու, ընդգծեց նա։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Գերիշյանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է պատմական այս օրը ողջունի խոսքով դիմել ձեզ։ Այս տարի համահայկական խաղերի ջահն առաջին անգամ է անցնում ծարի պատմական իշխանության տարածքով, որն այսօր կոչվում է Շաումյանի շրջան։ Սա հատկանշական է հատկապես այս տարի, քանի որ հիմա շարունակվում է Արցախը Մայր Հայաստանին կապող մայրուղու շինարարությունը, որի համար միջոցներ են հավաքվել ամբողջ հայությունից։ Այս ճանապարհը, որով այսօր անցնում է համահայկական խաղերի ջահը, հիրավի աշխարհասփյուր հայերի, Մայր Հայաստանի ու Արցախի միասնականության լավագույն դրսևորումներից է, ընդգծեց վարչակազմի ղեկավարն իր խոսքում։ Նա շնորհավորեց խաղերի բոլոր մասնակիցներին ու խաղերին հաջող ընթացք ցանկացավ։ Գերեզմանոց համայնքի մշակույթի ակումբը ներկայացրեց պարային կատարումներ եւ երգեր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ-ին մտահոգում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարությունն այն մասին, թե հայերը լրագրողներն ու սեռական փոքրամասնությունները խռովության գործակալներն են։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Մերի Հարֆը։ ԱՄՆ-ն աջակցում է ազատ արտահայտման իրավունքի պահպանմանը, եւ մենք մտահոգված ենք Թուրքիայում ազատ արտահայտման իրավունքներին իշխանությունների միջամտության դեպքերով, ասել է նա. Դիվանագետն ընդգծել է, որ իրենք միանշանակ քննադատում են Էրդողանի, հայերի լրագրողների ու սեռական փոքրամասնությունների հասցեին ընճեցրած մեղադրանքները։ Թուրքիայում այսօր հայտարարել են լռության օր խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Այսօր քաղաքական կուսակցություններին արգելված է ցանկացած տեսակի քարոշչություն։ Վաղը կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց կմասնակցեն 20 կուսակցություններ, իսկ քվեարկությանը կմասնակցի 53 միլիոն 756 765231 ընտրող։ Այսօր աշխարհարչյա կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ Խաչատրյանը 20-րդ դարի ամենաճանաչված հայ կոմպոզիտորն էր, ինչպես նաև հայկական առաջին բալետի, սիմֆոնիայի, կոնցերտի եւ կինոերաժշտության հեղինակը։ Հետևելով ռուսական երաժշտության ավանդույթներին, նա իր ստեղծագործություններում լայնորեն օգտագործել է հայկական եւ կովկասյան, արևելյան եւ արևմտյան Եվրոպայի մերձավոր արևելքի ժողովուրդների ազգային երաժշտություն։ Այսօր հայ ռաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելքը Վիրապից։ Այն հայ եկեղեցու մեծ տոներից է, որ հիշատակվում է Հռիփսիմյան եւ Գայանյան տոներին հաջորդող շաբաթ օրը։ Տոնական այդ օրը բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։